Men abmene lije ma bejne lehjej wa ma bejne riđlej abmentu lehu džennet. Ovo je jasan hadis. I sve što je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala ili, dro, ili od Resula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem često ne treba nimalo tumačiti, a u svakom slučaju treba se potpuno tome pokoriti. Pa mi vidimo da većina ljudi gleda da ugodi svojim strastima i ostaje bez časti tako lako. I možemo slobodno kazati da na našim prostorima Malte ne da su bošnjaci ostali bez časti. Malo ko još do, da, do toga drži. Mnogi čaki koji Allahu na seždu padaju, misle da je to nešto što nije opšte bitno. I da je to vrijeme koje je s nama, da je to prevaziženo. A draga moja braćo, mi koji smo vjednici, ako smo se sačuvali da ne činimo grijehe koje Allah strogo zabranio kao što je zinavuk, onda često se nismo sačuvali ovoga komada mesa koji kosti nema. Jezik je, draga moja braćo, organ koji može biti mač sa dvije oštrice ili govori istinu i tako se približi Allahu tebareke ve taala i zato kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem neka vam stalno jezik bude vlažan o spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali malo je danas takvi. Uglavnom danas ljudi s ovim svojim jezicima izgovaraju ono što će upropastiti ni i oko njih. Zato je rekao Resul sallallahu alaihi ve sellem Mu'adu ibn Džebelu Ja Mu'ad eh, fadli saneke O Mu'ad, čuvaj svoj jezik. A onda mu rekao poslanik sallallahu alaihi ve selleme da praktično uzme svoj jezik sa dva prsta i da ga drži. Pa kaže Muad Allahu ta'ala anhu, o Allahu poslaniće, hoćemo li biti kaženi za sve ono što kažemo? Pa mu kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, teško se tvojoj majci o Muad, zar će ljudi biti bačeni u džehendem, izbog čega drugog, osi zbog onoga što su govorili, što su govorili njihovi jezici. Ovi dana smo svjedoci kako su mnogi jezike svoje odvezali. Pa vidimo predstavnike muslimana na ovim prostorima kako svojim jezicima govore da se Isa alaih sratu osram dva put rađao. Pa jednom kaže da se rodio 25. i tako čestitaju vjeru kršćanima, katolicima i kažu vi ste uvjeri. Samo tako nastavite, a onda opet nakon desetak dana opet kažu ne. Isa salatu a.s. se rodio od nas početka januara. La haula wa la kuvata illa billa. Ovo da se dešava beduinu, i njega bi trebalo, trebalo dobro na rengen odvesti i dobro mu din objašnjavati i kazati mu da mora malo pustinu napustati i da se mora u islamu obrazovati. A li da to govore predstavnici muslimana koji se natječu da sa svojim jezicima najsočnije i najbogatije pošiljke pošalju I tako nevjernicima njihov kufr čestitaju. S druge strane, draga moja braćo, ovih dana smo svjedoci da su bolesna srca od muslimana isto tako odvezali jezike. Ovde ciljam na nas sve. U fitnetima treba se čuvati U neredima treba čuvati svoj jezik i svoje oružje. Da ne bude zloupotrebljen ni jezik ni oružje. Pa da ode u pravcu muslimana. Pa smo vidjeli ovih dana kako ljudi svašta fiskaraju i svašta svojim jezicima govore i vijesti nimalo ne provjeravaju nego odma sud bez ikakvih svjedoka i u temeljeni činjenica donose po određenom pitanju. A zar nije Allah subhanahu wa ta'ala i za jedno i za drugo i za lakomislenost i povodljivost i padanju pod monopol ovog lažnog medija koji ima za cilj da sve ono što je normalno prikaže nenormalnim, a ono što je nenormalno da bude u očima ljudi legalno. Zar nije tako? Pa živjeti za pederluk, živjeti za slobodu govora, govoriti Allahu najružnije riječi i smijavati se na račun poslanika sallallahu alaihi ve sellem i na račun Islama i Allahovog sistema zakona, Tu nema nikakvih ograničenja. Naprotiv, ti glumci, ti dobro znate, najveće plate dobivaju. Najveće plate dobivaju glumci, novinari, špijuni i ostali iz džemata munatika. I njehov je cilj, Jusidune fil ardi ona yuslihun da naprave nered na zemlji i da ne dozvole da se red uspostavi. Allah će lešanu u društvenoj suri, suri eh, Huđurat, govori i obraća se vjernicima da dobro povedu računa kako provjeravaju i kako sud po kojem pitanju donose. Pa se Allah obraća vjernicima i kaže Ja i iju alledina amanu in إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على fa'altum فعلتم نادمين وبينسي kada vam kakva vijest dođe i ovdje je precizirano od koga kad vam dođe sa adrese grešnika onoga koji greši koji je povodljiv i lako mislen Ovdje nije ibret u ajetu na onoga ashaba koji je pogrešno zaključio. Jeste ibret je za njega personalno, ali je ibret i ajet je muhkem do sudnjega dana. Da čovjek ima nekada dobru namjeru, ali opet pogreši i pogrešno prenese. Pa otkud pojava slabih hadisa? Jer to neko imao za cilj? Da slaže na Allahu a poslanika sallallahu alaihi ve sellem, Pa znao je vada taj da kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem Men kezebe alaije muta'ammiden Fel je tebeu a maka'adehu minen nar Ko na mene svjesno slaže Pripremio je sebi mjesto u džehennemu Pa niko ne može vrućine dunjalučke izdržati Niti hladnoće američke podnijeti A kamo li onda da može džehennemsku vatru kusati Da nas Allah i naše kože sačuva od džehennemske patnije džahennemske vrućine. O vjernici, kada vam dođe takva vijest, dobro je, provjerite. Antusibu kaumen bi džahaletin. Da ne bi narodu iz neznanja svoga nanijeli mu sibet. Pa se nakon toga debelo kajali. Danas čovjek je u velikim mogućnostima. Brzo se dolazi do informacija. Ali kažemo da pozornici su monafici. Ja Jakuluna bi ansinatihim ma, ma lejse fi kulubihim. Oni govore svojim jezicima ono što nije u njihovim srcima. Oni govore da vjeruju, a Allah razotkriva da ne vjeruju. I kaže da u njihovim srcima kufr, a znaju slatko jezicima da pod navodnim znacima o islamu i prosperitetu islama govori. S druge strane, u istoj suri, Allah Đelešanu se obraća svi vjernicima. Pa kaže, ja i johalladina amenu, la jeshal kaumu min kaumin asa i jakunu hajran minhum, wala nisaum min nisain asa i jakunna hajran minhum, wala telvizu anfusakum, wala tenabezu bil, bil alqar, bi'sa lismu l-fusuku ba'da l-iman, وَمَنْ لَمْ يَتُ فَاُلَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ O vjednici, nemojte ponižavati jedni drugi. Nemojte smijavati jedni drugi. Nemojte jedni drugima ružna imena davati. بِعْسَلْ فُسُوْهُ بَعْدَ الْإِمَانِ Ružen je to grije posle imana. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُلَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Ako se ne pokaje od toga, ne sačuva svoj jezik, on je onda pravi silnik na zemlji. Pa savjetujem i sebe i vas. Savjetujem i moju braću Daije, koji trebaju da budu kao doktori bez granica, da uspostavljaju bolesti i da daju dobre lijekove za te bolesti i da uzmaju preventivne mjere da bi ljudi što bolje i prije ozdravili. A ne smiju doktori, u ovom slučaju da je da budu oni koji će još više rana otvarati i još više na vatru benzina dodavati. Ovo je težak vakat. Historija se ponavlja i ona je učiteljica života. Danas imamo velike optužbe. Optužbe na račun muđahida koji kao pod navodnim znacima od strane drugih, kako kažu, nemaju učeni među njima. Pa oni kao čine reda, nered na zemlji. A onda oni s prvih linija koji najviše podnose i najviše se žrtvuju. I Allah je pohvalio toliko mjesta u Kur'anu i sunnetu i pripremio za njih na stotine dereža u džennetu. I neke od njih će počasti šehadetom, a to je poseban dar i nagrad kod Allaha Đalešanuhu. Onda oni gledaju zbog čega ovi reducirano govore i neće da istinu podrže. Šta je ili je strah ili je zaista Tabut koji je na sebi uspio da ubaci murđizam koji je danas upečatljiviji nego haridžizam, a mi ne podržavamo ni jedno i drugo. Mi smo ehli sunne vol džema'a, upravo između haridžija s jedne strane i murđija s druge strane, ehli sunne vol džema'a, koji su najmilostiviji ljudi prema ljudima, kako nas je opisao šeho Islam ibn Qajim i ostali islamski učenjaci. Pa Allah vam se smilovao, draga braćo, a i mojoj braći da i jama i meni samom, čuvajmo svoje jezike i o braći muđahidima i muslimanima, samo mislimo dobro. A Allah će te barake o ta'ala pokazati ko je na istini. A ako ne znamo, evo vam recept. Evo vam kod, učite ga ovo je od Resula sallallahu alaihi ve sellem, ako ti se je povutilo, iako je sve jasno kao dan, jer Allah te bareke wa ta'ala kaže, الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله oni koji vjeruju kako vjeruju pa vjeruju kako Allah voli a ne kako je Amerikancima drago i njihovim saveznicima i brkatim Turcima oni koji vjeruju bore se na Allahovom putu I oni nisu ograničili da je njihova borba Palestina ili Bosna ili neka druga teritorija. Oni se bore na Allahovom putu. Allahov je put sva ova zemlja. I dokle se bore? Yuqatilune hatta la takune fitne wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Dok sva vjera ne bude Allahu, to jest dok ne bude nereda na zemlji, I da sva vjera bude Allahu subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ A oni koji ne vjeruju, bore se na strani taguta. فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ شَيْطَانِ Pa se borite protiv šeitanskih saveznika. Pa kogod podržava bilo kojim procentom zabudu kao što je demokratija i daje naklonost nevjernicima sam je sebi kazao ko je. I sam je pokazao da ne razumije. Zato je Resul sallallahu alaihi ve sellem rekao nevjernicima lekum dinekum valije din. Meni moja, a vama vaša vjera. Nema tu kompromisa. Ovo je din, a nije tin. Ovo je vjera od Allaha Đelešanuhu, a nije glina koju lončar prodaje, pa kako se kome čepne, takve čupove pravi. Ovih dana smo dobili informacije da je nekoliko muslimana sa područja Balkana šehidilo u Šamu. Mi se ne ustručavamo da Allah te bareke u ta'ala zamolimo da im podari šehadet a da njihovim roditeljima podari sabrun džemil i da znaju da se kada ne može izbjeći i da onaj koji mobilizira muslimane i koji šalje u rat zove se Kur'an i zove se Muhammed sallallahu alaihi ve sellem pa ako nevjernici hoće da već nekoga zatvore ili da nekoga ograniče i pritvore onda će morati zatvoriti Kur'an i zabraniti da se spominje Muhammed sallallahu alaihi ve sellem i da se njegov govor proučava, pa će onda uspjeti pod navodnim znacima da ugase Allahovo svjetlo. Međutim, ne mogu to. S druge strane, ko to može zabraniti drogiraša da se drogira? Jedino Islam. Evo vidite sam svjetski poredak ima na milione drogiraša, na milione pedera, na milione penara, silnika, ne zna više kako bi insan nazvao. I to su realni društveni problemi. A s druge strane, na hiljede plaćenika, vidjeli ste kako je ministar sigurnosti uspješno poslao kontingent Bošnjaka, da čuvaju Južni Sudan. I to je dika i ponos. Zato molim Allaha tabareke wa ta'ala još jednom da u Kabuli svakom onome ko se žrtvuje na Allahovom putu, a da roditeljima i bližnoj i daljnoj familiji dadne velikog ibreta, da se trebaju ljudi ponositi što je Allah subhanahu wa ta'ala dao da bar na neki način uzratimo sa samo našoj braći koja su nam došla i pomogla na ovim prostorima kada nam je i te kako potrebno bilo. Kod koga smo najavili se zove riječi Rasula sallallahu alaihi ve sellem Allahumme erine al l'haqqa u razukna piva'a u erine l'baltile baltile u razukna štinabete ako ne znaš ko je na istini Ako ne znaš gdje je istina, ako ti je počela koprena i na srcu, i na očima, i na ušima, onda požuri sa dobom. Ne daj da ti se zakodira srce, jer ćeš teško do kona doći. Uči dobu Resula sallallahu alaihi ve sellem, u kojoj kaže gospodaru moj, pokaži mi istinu istinom da idem za njom, da je slijedim, i razotkri mi laž pa da je se čuvam. To možeš danas na stotine puta izgovoriti i sam provjeravaj veričet ove dove. Pa ćeš vidjeti s kim će te Allah subhanahu wa ta'ala spojiti. Neće te sigurno spojiti s onima kojima nije jasno kad se Isa alaih salatu wasalam rodio, niti sa onima koji su poslanike u laž ugonili jedne ubijali, niti sa onima koji su od kompleksa manje vrijednosti obolili, niti sa onima koji robuju u dunjaluk i uhvatili se za repove krava i koji gledaju samo da preko vjere do dunjaluka dođu, nego će te Allah subhanahu wa ta'ala spojiti sa poslanikovom braćom, a to su oni koji slijede Mustafa sallallahu alaihi ve sellem, iako ga nisu vidjeli, će nagradu 50 od 50 ashaba. Ali to nije lako. Ali je s druge strane slatko. Jer živjeti za islam i umrijeti za islam nema ništa časnije i poštenije. Ne do Allah zalijepiti i zube iskjesiti na kakvom igralištu ili u kakvoj kafani ili na kakvoj pogrešnoj strani da nas Allah tebareke wa ta'ala sačuva أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Još sam ostao nedorečen u prvom dijelu hudbe. Ovi smo dana, braća moja, svjedoci kako Allah kažnjava ako imamo pameti imalo, ako nas nije razum napustio i ako ovo srce u našim grudima nije zapečećeno, Zavisite nacija protiv koje mi nemamo u osnovi ništa. Nama nisu problem Amerikanci kao nacija. Nama su problem samo ljudski grijesi i njihova oholost. Pa kod koga se god našla. Mi danas vidimo velike aratske žeduine kako se natječu u izgradnji budževa i prko se dunjaluku kako hoće da prve oblake svojim buđajima dodirivaju, a do juče nisu znali da putem kako treba hodaju. Normalno onoga momenta kada su se od islama udaljili. S druge strane vidimo kako Allah kažnjava. Zamislite, draga moja braćo, temperaturu koja ide 30, 40, 50 Celzijusa ispod nule, Samo taj prizor pokušajte sebi predočiti pred vašim očima. A mi znamo koliko je insan zemljičav. A pogotovo nevjerni kojim, ako poremetiš dunjalučke ugodnosti, on odmah o najgorem razmišlja. On odmah hoće da se kao odmara, da se uhevači. Pa sad postavljamo pitanje, gdje je svjetskom policajcu sada tehnika? Kako ne zagrije malo tu zemlju i ne zaustavi ta nebesa da više snijega ne spuštaju? Što ljudima sada ne pokažu svoju moć? Zašto su se tako predali? A mora to tako biti. Ovo je samo onima koji su razumom obdareni i šaret ko je gospodar i ko sve može. Allah sve može. I zato mi kažemo la haula wala kuvata illa billah. Nema snage niti moći, sva je moć i snaga kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa vidimo te velike hladnoće i Allah najbolje zna bit će toga i gore od toga. Jer kogod bude prkosio Allahu subhanahu wa ta'ala, neminovno je da će ga Allah subhanahu wa ta'ala žestoko, žestoko kažnjavati. S druge strane, isto tako smo svjedoci da se ovih dana priprema velika bitka, priprema se velika klaonica ehli sunnetu u onim poznatim herojskim gradovima kao što je Peluđa, Ramadi i ostalo. Trebalo je deset godina da arapska plemena a neka su iz Kurejša, svate da su šije veći neprijatelji od židova i kršćana, a ovima našim bošnjacima i povrijeće neće to shvatiti. Samo će biti katastrofa ako budu bošnjaci umirali i govorili ja Hasan, ja Husein, umjesto da kažu ja Allah i da psuju Ebu Bekra i Omera, i da kažu da je Džibril pogriješio, a na dobrom su putu da do tog zla i zabude dođu, jer sve fabrike šiitskog zla su već dobro instalirane na ovim prostorima i još uvijek vidimo kako pred očima javnosti predvodnici ovoga naroda idu u Iran da se oškoluju kako će se poširiti i druge u taj zabludili pravac pozivati. Pa vidimo ovih dana kako odjednom ta stara propaganda, kako su Amerikanci šije zakleti neprijatelji i kako sam se rodio uvijek čekam nekakav američki napad na Iran i vjerovatno ću i uvrijeti, a to svojim očima neću vidjeti. Ne može babo na svoje kopile nikako pucati. Pa vidimo ovih dana Bi fadli Allahi azze ođer, bolje ikad nego nikad, da su se arabska plemena iz dubokog medvjeđeg sna probudila i počela svatati da se šije ne planiraju mijenjati, nego da hoće da odrade ono što, im, što su im svjetske zavjere dale u emanet, a to je da pomognu zajednički projekat pravljenje velike židovske države u kojoj će Persijska država imati veliku svoju autonomiju. Usto trebaju šire, jer jedino oni mogu da uđu u Meku i Medinu, da oni naprave Fesad i evo vidimo da ga ne fali. Pogledajte šta su radili u Siriji, šta rade izbulati u Libanonu. Eno su Hamas, sam Hamas poširili. Eno vidite ko stoji iza ovi zabuda u Egiptu. Da ne govorimo ovdje u Saudijskoj Arabiji i u Bahreinu i u Kuvajtu. Evo već se po Siriji uče šiitski jezani. I to će tako biti zato što mi nismo kako treba muslimani. Da mi shvatamo svoj din. I da znamo ko je vjera, a ko je nevjera. Onda nam se ne bi mogla slama po cijelo prodati. Pa ćemo ovih dana vjerovatno gledati scenariji kako se naslađaju mnogi, pa nažalost i Saudijska Arabija, koja devera sa problemom kako spasti princa da ne ode na kladu, zato što je nered učinio, a ona žrtva traži krvarinu, traži glavu za glavu. Pa se sve razotkriva, pa će se otkriti svačiji nifak, kao što se otkrio nifak šija. Zato molim Allaha tebareke wa ta'ala, da pomogne prestolnicu Islama, a to su gradovi Iraka. Molim Allaha te barake o ta'ala da ujedini ovaj ummet, da podigne zastavu Islama i da otvori vrata svakom onome ko želi hajr, a da ponizi svakoga onoga ko se lažno predaje i predstavlja. Mi smo prošli put započeli, pa ćemo i danas nešto o tome kazati, da govorimo o navakvu islamu, ono što ko čovjeka ništi, uništava njegov islam. Pa smo kazali na prvom mjestu da je to <clears throat> pardon, pripisivanje Allahu subhanahu wa ta'ala druga. A zatim smo kazali uzimanje posrednika između čovjeka i njegova gospodara. Zatim smo kazali sumnjanje u nevjerovanje nevjernika. Tako mi je Allaha kome padamo na seždu da i mi 1% sumnjamo, i mi bi vjerovatno i Vinku Puliću, i Jakobu Finciju, i ne zna više kako se onaj srpski poglavar zove, je stavno ga mijenjaju, vjerovatno bi i mi slatke čestitke poslali, i sa njima jaja farbali, i njihove šljivice salijevali, i po njihovoj se slavi valjali. Ali zato što znamo, ako 1% budemo sumnjali, da oni imaju nekakav din, onda smo izašli iz dina Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, pa se ne smije sunjeti u kufr nevjernika, jer je to onda samo po sebi, samo po sebi kufr. Pa smo kazali na četvrtom mjestu da je smatrati da je neki drugi sistem i neki drugi zakonik priči i potpuni od zakonika i sistema s kojim je došao Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, i ko bude sudio po nekom drugom zakonu, a ne zalagao se za Allahov zakon, onda je to djelo s kojim je ostavio svoj dina koga je ikada imao. Jer Allah te bareke wa ta'ala na mnogo mjesta u Kur'anu tako kaže da su obmanjeni oni. Alam tara ila alladine jes'umune annahum amenu bima unzile ilajke wa ma unzile min qablik. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا Sad nisi vidio one koji su obmanjeni, miskini, misle da vjeruju, evo vidimo da nemaju dvije nikve koristi. Oni su obmanjeni, da vjeruju ono što je došlo tebi, Muhammede, i ono što je došlo prije tebe, ali oni se zalažu da im se sudi kod ta vuta. Allah je naredio da to zanegiraju. Želi šeitan da ju pravi širkijat do kraja u mrak odvede. A fe hukmel džahilijeti je bhun, wa man ahsanu min Allahi hukman li qaumi yuqinun. ukrinun. Zar se to paganskom sistemu pozivate i na njega se vraćate? A ko je bolji sudija od Allaha subhanahu wa ta'ala za narod koji je ubijeđen? Onaj koji je ubijeđen, njega je lako, njemu je lako objasniti. A onaj koji živi pun predrasuda, teško ga iz ti predrasuda lako izvaditi. Peti navokadu islam, draga moja braćo, jeste da čovjek prezire nešto od onoga sa čime je došao Resul sallallahu alaihi ve sellem. Pa kako mi ružne riječi čujemo sa ovih jezika koji su avret, niko se ne slika, a jezik ispazi i da to smatra lijepom slikom. A zamislite onda kada čovjek izbaci svoj jezik i izbaci na jeziku ružne stvari, pa kaže, fin bi ti bio samo da nisi zdradom. Ili fin bi ti bio da nisi tako obuku. Trebaš biti kao Pedro Buče da bi bio njegov očima fin. Pa mrziti bilo šta. Sa čime je došao Resul sallallahu alaihi ve sellem, to prezirati i kazati, ne, ne, ne, ne, nije to za ovo vrijeme. Gotovo je, nisi ni ti za ovo vrijeme. Ti si za, ako se ne pokaješ, gorivo za džehennem, da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Upravo munatici, draga moja braćo, oni su ti koji su imali ovo svojstvo. Oni su mrzili islam. Ali su bili pretrganiji od ovih danas munatika. Oni su imali fasadu islama. Danas munafici ovi svjetski često nemaju fasade, pa je onda lako im uđe. Uđeš u aut i vidiš šta se to kod njih dešava. Ovi su vanštinom pokazivali islam, a unutra su mrzili islam i dano danonočno planirali, strakadili kako da zaustave prosperitet islama. I to Allah subhanahu wa ta'ala govori u suri al-Munafekun kada kaže إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أولي دولزي كو منافقي كاجو مي سجدو تشيمو دا ستي زيستا الله بوصلانيك والله يعلم إنك لرسول الله سنادا يتو تاكو والله يشهد إن المنافقين لكاذبون A Allah drugačije svjedoči. Oni imaju svoje svjedočenje, vidimo da je lažno. A Allahovo svjedočenje je istina. Allah svjedoči da oni da oni lažu. وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Kaže, oni kada vam dolaze, kažu i mi, evo, vjerujemo. A već su u kufr upali. A bili su, izašli iz toga, mogli su da budu na pravome putu. Allah dobro zna sve ono što sve ono što oni kriju. Zato će Allah subhanahu wa ta'ala onima koji budu nešto mrzili od Islama, pa makar to i radili kao što su radili munafici, sva njihova dobra djela upropastiti. Pa kaže uzvišeni ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ Zato što su oni prezirali neke stvari koje Allah objavio, pa je Allah zbog toga njihova djela uništio. Dalike bi annamu tebe uma eshat Allahu a kerihu ribvanehu fa ahbata a'malehum. To je zato što su oni radili ono što izaziva sržbu Allaha Đelešanuhu, a nisu tijeli Allahovo zadovoljstvo, pa je Allah zbog toga njihova djela upropastio. Zato, draga moja braćo, ovo je din i mi sigurno moramo toga biti dobro svjesni da se sa dinom ne smijemo igrati. Ne smijemo kod tuđe međe svoje stado čuvati kako ne bi u haram upali. A šta mislite onda da po ivici imana i kufra hodamo? To je rizik, to je opasnije od visokog napona. Zato molim Allaha te barake wa ta'ala da nam ustabili našu vjeru kod nas i da nas ustabili u svatanju i ubjeđenju, da budemo istini Allahovi robovi, da pomažemo istinu i nosioca istine, da budemo oni koji ćemo se žrtvovati za din i da se ne stidimo i ne bojimo da kažemo istinu bez obzira koliko ona skupa bila gospodaru naš.